Nastojimo upoznati se sa svojim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, kako bismo ga što više voljeli. Jer nemoguće je da čovjek spozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, ona kojima se on nazvao i opisao u Kur'an i Kerimu ili ga je njima nazvao i opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nemoguće je da čovjek sve to upozna a da ne zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu wa jalla wa'ala imena su mnogobrojna. Njihov broj jedino zna on, Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što rekao nekima od njih, Allah subhanahu wa ta'ala se opisao u svojoj knjizi Kur'anu i također nazvao ga ili opisao, spomenuo njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svome vjerodostojnom hadisu. Tim imenima i svojstvima mi se bavimo u ovom serijalu evo već drugu, drugu godinu. Od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu i imena Ar-Razik i Ar-Razak. Od Allahu i subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jesu i Ar-Razik i Ar-Razak. Ova Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena spominju se i u Kur'anu i u hadisu. Pa tako, što se tiče imena Rzak, ono se spominje jedan put u Kur'an Kerimu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al 58. ajetu, nakon što spominje zbog čega je stvorio čovjeka, da ga je stvorio samo da njemu čini ibadet, da ne traži od njega, od čovjeka, da on obskrbljuje Allaha, da Allahu prinosi hranu, i ostalo kao što to zalutali čine svojim lažnim božanstvima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da to ne treba, već kaže inna Allahe huwa razaq zul kuvatil metin. Doista je Allah onaj koji obskrbljuje neprestano, onaj koji neprestano ukazuje svoju obskrbu vama, o ljudi, od vas traži, samo da ga obožavate. A na njemu je da on vas hrani, jer on je izuzetno ogromne moći. Također, po drugom kiraetu, ovaj ajet se uči inna Allahe huwa razik. Dakle, po drugom kiraetu spominje se i ovo drugo Allaho subhanahu wa ta'ala ime. Po kiraetu kojeg mi učimo i kako je zapisano u mushafu koji je u našim rukama, kaže se inna Allahe huwa razak. A po drugom kiraetu uči se inna Allahe huwa razik. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala, dakle izvor svake obskrbe jer je on jeli, ogromne, ogromne snage. Dok također razik spominje se na drugim mjestima u Kur'an i Kerimu, međutim u množini. Odnosno da je Allah subhanahu wa ta'ala hajurur razikin, onaj koji najbolje obskrblje, onaj koji ima najveće riznice. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ida 114. ajetu Varzukna, kada su se vjernici obratili Allahu subhanahu wa ta'ala pa kažu Varzukna, obskrbi nas wa ente khayurur raziqin jer ti si onaj koji najbolje obskrbljuje. Također u zadnjem ajetu sure Al-Jum'a Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu khayurur raziqin a Allah je najbolji najveći obskrbitelj. Također, došlo je u hadisu, vjerodostojnom hadisu, da su se ljudi požalili Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam kako je cijena robe, hrane, svega, dakle na pijaci porasla. Pa su tražili od Allahovog poslanika alaihi salatu sam da on odredi cijenu te robe. Da pa se, dakle, ne raste, da ne raste, da se ne povećava stalno ta cijena. Pa je rekao o Allahu poslanik alihi salatu wasalam inna Allahe huval musa'ir doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji određuje cijenu, vrijednost, mjeru svemu. On je el qabid onaj koji stiše, el basit onaj koji pruža i doista je on el er razik onaj koji sve obskrbljuje. Onaj koji je izvor svake obskrbi. I hadis je vjerodostojan, kao što rekao šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime Ar-Razik i Ar-Razak proizilaze iz riječi Rizq. I imaju dakle značenje onoga koji obskrbljuje. Rizq za obskrbu u arapskom jeziku koristi se ovaj termin ar Rizq. U arapskom jeziku ar Rizq, kada bismo se vratili na rječnike arapskog jezika, vidjeli bismo da je rizq ono čime se čovjek koristi, ono od čega se okorištava, ono u čemu se nalazi svaka korist za čovjeka. Također ima značenje rizq koristi se jeli, za onoga koji je izvor svake blagodati, koji je prvi izvor, dakle ono od čega sve počinje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala razik onaj od kojeg dolazi svaka obskrba, a rizk također jeste ono od čega čovjek poslije dobiva sve, iz čega proizilazi sve. Čovjek se obskrbljuje, čovjek se hrani, jede, pije, nakon toga ima snagu, nakon toga ide da radi, uživa i ostalo. Što se tiče značenja, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena ar razik i Ar-Razak, islamski učenjaci su govorili o njima. Pa kaže Ibn Đarira Taberi, rahimahullahu ta'ala, Ar-Razak jeste onaj koji obskrbljuje svoja stvorenja, vodi brigu o njima, dajući im hranu, ono što je potrebno za njihove živote. Ar-Razak jeste onaj koji obskrbljuje sva svoja stvorenja, vodi brigu o njima, nadgleda ih, pozna, poznaje koliko im je potrebno od hrane te im udjeljuje hranu. Ibn Asir, rahimahullahu ta'ala, kaže Ar-Razak jeste onaj koji je stvorio riznice, kod koga se nalaze riznice obskrbe, pa on, Allah subhanahu wa ta'ala, iz tih riznica dostavlja rizq, dostavlja obskrbu svojim stvorenjima. Kaže Khattabi, rahimahullahu ta'ala, Ar-Razik i Ar-Razak jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je iz svoje dobrote preuzeo brigu na sebe da će svaku dušu, sve ono što ima dušu da će hraniti, da će mu ukazivati ono o čemu opstoji život te duše, o čemu opstoji život tog, tog bića. Također, kaže se da je Ar-Razik i Ar-Razak onaj koji neprestano i mnogo udjeljuje svoju obskrbu. Saadi rahimahullahu ta'ala, je rekao Ar-Raziq, Ar-Razaq, jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji ukazuje obskrbu svim stvorenjima i vjernicima i nevjernicima i bliskom i daljnjem i dobrom i lošem. Međutim, postoje dvije vrste obskrbe. Postoji opća obskrba i postoji posebna obskrba. Opća obskrba odnosi se na hranu, na jelo, na piće, ono što je potrebno svima – i vjerniku i nevjerniku i dobrom i lošem i bližem i daljnjem svima. I Allah subhanahu wa ta'ala to do, daje svima. Kao što je došlo u hadisu, doista Allah subhanahu wa ta'ala daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. Međutim, druga posebna vrsta obskrbe, koja je druga posebna vrsta obskrbe jeste vjera. Jeste vjera, jeste uputa, hrana za vjerničko srce. To je ono što se spominje u ovom hadisu, međutim ne daje vjeru osim onome koga voli. Doista Allah daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli, ali vjeru daje samo onome, onome koga, koga voli. Pojedini islamski učenjaci ne prave razliku između Allahovi subhanahu wa ta'ala imena Ar-Razik i Ar-Razak, dok drugi prave. Pa kažu da se ime Ar-Razik odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala kada kako se tumači je li kada se kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala izvor svake obskrbe da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio obskrbu i da je svakom stvorenju propisao obskrbu. Dakle, ar razik jeste onaj koji je stvorio obskrbu, koji je svakom stvorenju propisao obskrbu i nijedno stvorenje neće ostati bez obskrbe, kao što je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam, doista nijedna duša neće umrijeti sve dok ne potroši svoju obskrbu doista nijedna duša neće umrijeti sve dok ne potroši svoju obskrbu. Dakle, Ar-Razik jeste onaj koji je stvorio obskrbu, odredio obskrbu, odredio obskrbu svakom biću, svakom stvorenju i ono neće umrijeti, neće prestati živjeti na ovome svijetu dunjaluku sve dok ne potroši tu obskrbu. A Ar-Razak jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji udjeljuje tu obskrbu. Onaj koji neprestano, svakodnevno, dano, noćno udjeljuje tu svoju obskrbu stvorenjima onako kako je propisao shodno svome znanju, shodno svojoj blagodati. Dakle, naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala je ar-raziq i ar razak Onaj koji je izvor svake obskrbe, koji je stvorio obskrbu, nije zadržao za sebe, on toga nije potreban, on samo sebi obstoji, već je tu obskrbu odredio nama, smo mi potrebni hrane, mi smo potrebni pića, mi smo potrebni svih drugih blagodati od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, kada se upoznaš sa svojim gospodarem, da je on razik i razak, da sve što uživaš je od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ono što uživaš od obskrbe, od hrane, jela i pića, Znaj da to neće prestati kod tebe sve dok si živ. Znaj da nećeš ostati bez obskrbe. Znaj da nećeš umrijeti sve dok, dakle, imaš tu obskrbu. Imaćeš obskrbu sve do svoje smrti. Kada dođe trenutak da umreš, tada, dakle, ističe tvoja nafaka. Tada si pojeo svoju nafaku. Sve dok živiš, Allah će te zasigurno hraniti. Zato, zbog toga, voli svoga gospodara, voli svoga gospodara, on se iz svoje dobrote prema tebi obavezao da te hrani, da ti propiše obskrbu. Danas imaš manje, sutra imaš veće, više obskrbe. Kreneš da radiš, Allah subhanahu wa ta'ala ti otvori puteve, riznice svoje obskrbe, daje ti mnogo. Niko ti to nije mogao dati, Allah subhanahu wa ta'ala ti otvori i da. Zato voli svoga gospodara, neka ti Allah i njegov poslanik budu najdraži. Kao što je došlo u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'alan, doista kod koga se nađu tri stvari osjetit će slast imana. Pa je odmah na prvom mjestu Allahu poslanik alaihi salatu uslam rekao kome Allah i njegov poslanik budu najdraži. Taj će osjetiti slast imana. Tvoja obskrba nalazi se kod gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što Allah jalla kaže u Kur'an i Kerimu, da je to tako da je doista naša obskrba i ono što nam se obećava nakon smrti iznad nebesa, dakle kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to je istina kao što je istina da mi govorimo. Zato budimo ubijeđeni da se naša obskrba nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz toga našu obskrbu tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Radimo ono što nam je naredio da činimo kako da dođemo do halal obskrbe, do halal hrane, ali oslonimo se također na Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon što posegnemo za tim putevima, tim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dovimo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nikada nemojmo zaboraviti hadis u kojem kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam da se vi doista istinski oslanjate na Allaha subhanahu wa ta'ala, bili biste poput ptica koje jutrom odlaze gladne a noću se vraćaju site. Noću se vraćaju uhranjene, site, siti stomaka. Da se čovjek istinski oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle, zasigurno bio bi nahranjen i biće, biće nahranjen. Dakle, oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala i posegnimo za putevima, za dijelima putem koji se dolazi do obskrbe. To su sve halal putevi. Ne može se preko harama doći do obskrbe. Ne može se haramom hraniti svoje tijelo i svoje ukućane. Haramom ne smijemo to činiti. Već dakle, na lijep način tražimo obskrbu. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, o ljudi, bojte se Allaha i na lijep način tražite obskrbu. Doista nijedna duša neće umrijeti sve dok ne pojede svoju obskrbu, zatim ponovo kaže bojte se Allaha i na lijep način tražite obskrbu, ostavite dakle ono što je zabranjeno, a uzmite ono, ono što je dozvoljeno. Također kaže Allahu poslanik alihi salatu samu hadisu Numana ibn Bešira, doista je halal jasan i haram je jasan. A između halala i harama postoje neke stvari koje su manje jasne većini ljudi. Zato onaj koji se sačuva ovih manje jasnih stvari, sačuvaće svoju vjeru i svoju čast. A onaj koji se upusti u ove manje jasne stvari, upašće i u zabranjene. Poput onoga koji čuva stado kod same granice, kod same međe, pa je očekivati da ovca, ne, ne kao ovca iz stada pređe, dakle ono što je tuđe. Pa isto tako, svaki ima svoje granice, a Allahove granice jesu ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, čuvaj se dobro harama. Ono što odvodi u haram zasigurno su i manje jasne stvari. Upoznaj se sa onim što je halal. Upoznaj se šta se to propisuje, na koji način, kako, kojim putevima da tražiš halal obskrbu. Pa evo nekih. Počesto mi gledamo jeli samo konkretno. Međutim, nalazimo u Allahove subhanahu wa ta'la knjizi i u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam mnoge stvari za kojima trebamo posegnuti pa će nam Allah subhanahu wa ta'la uvećati svoju obskrbu. Prije svega istighfar. Istighfar, da, da tražimo oprosta za svoje grijehe. Kao što ćemo čuti također, jedan od puteva postizanja obskrbe i postizanja bereketa obskrbe, povećavanju obskrbe jeste da se udaljimo od grijeha. Pa ukoliko smo i pali u grijehe, tražimo oprosta od Allaha Đallavala. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje govor Nuha, obratio se Allahu subhanahu wa ta'ala govoreći, kako, čemu je savjetovao svoj narod? Pa kaže, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Ja sam njima govorio, tražite oprosta od svoga gospodara, doista je ono, onaj koji mnogo prašta, يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Tražite oprosta od vašeg gospodara, jer doista on mnogo prašta, On će vam s nebesa slati obilnu kišu i povećat će vam vaš imetak i povećat će vam potomstvo i daće vam bašće i daće vam da će vam rijeke. Dakle, traženje oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, poraniti u traženju obskrbe, poraniti u traženju na fake, kao što se spomine općenit hadis Allahovog poslanika, alaihi salatu sam da je rekao, Allahume barik li ummeti fi bukuriha, Allahu moj podari bereketa mome ummetu u ranjenju, mojim sljedbenicima u ranjenju. Zatim, bogobojaznost. Da smo bogobojazni, da činimo ono što nam je Allah naredio, da se ostavimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Kao što uzvišeni i kaže, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Onaj koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i obskrbit će ga, da će mu obskrbu odakle se on i ne nada. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Da su stanovnici naselja, da su stanovnici sela, gradova bili bogobojazni, da su radili ono što i mi naredimo i da su se ostavljali onoga što i mi zabranimo, mi bismo im otvorili berekete sa nebesa i zemlje. Mi bismo im dali obskrbu, beričetnu obskrbu sa nebesa i zemlje. Također, kao što rekao, udaljavanje od grijeha, udaljavanje od grija. Kaže Jalla vala, zahara al fasadu fil berri val bahri bima kesebete idin nas. Nered, jadno stanje, siromaštvo, anarhija, javlja se na kopnu i moru zbog onoga što ljudi čine svojim rukama, odnosno zbog grijeha ljudi. Pa je također došlo u hadisu inna l'abde la yahrum rizq bi dhamb yusibu. Doista, čovjeku biva uskraćena obskrba zbog grijeha kojeg čini. Zbog grijeha kojeg čini. Mnogi se žale kako teško žive, traže da im udjeliš, traže da im pomogneš kada pitaš ima namaza, nema namaza. Ne klanjaju, ne poste, psovka, puši se, muzika, ne do Allah, zinalog, blud, svega ima, samo nema vjere i žale se na teško stanje. Žale se na teško stanje, ne znaju da su upravo sebe svojim rukama doveli u teško stanje. Ako hoće obskrbu, ako hoće na faku da im Allah dželovala da i da im poveća, da im dadne bereketa u tome, neka se prihvate Allahove vjere, neka se ostave, ostave grijeha. Također, zasigurno, posvećivanje i bade tu. Dakle, potpuno suprotno kako to narod misli. Narod često kaže samo ti na kožici, neće tebi s neba pasti. Samo ti klanjaj, neće tebi s neba spasti. Naprotiv, dakle, treba tražiti obskrbu na faku, ali isto tako koliko tražimo obskrbu na faku na halal način, isto tako trebamo i ibadetiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Čuli smo na početku, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ad-Dariyat spominje وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا وَأَنْ يُطْعِمُونَ Ne tražim eh, nijednog čovjeka, nijednog džina nisam stvorio osim da me obožavaju. Ja od njih ne tražim obskrbu, ne tražim da me hrane inna Allaha huwa ar-razaq dhul quwwati al-matin. Doista je Allah onaj koji obskrbljuje i onaj koji ima ogromnu snagu Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je radi ibadeta i rekao je da će nas obskrbiti. Pa dakle, taj ibadet zasigurno razlog je obskrbe. Također došlo je u hadisi kuciju da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala o sine Ademov, posveti se ibadetu meni, pa ću ja tvoje srce ispuniti bogatstvom i zadovoljit ću tvoju potrebu Eh, lišit ću te siromaštva, posveti se ibadetu meni, čini ibadet meni, posveti se tom ibadetu, pa ću tvoje srce ispuniti bogatstvom i tvoje ruke ću ispuniti obskrbom, ispuniti nafakom. Nemoj se udaljavati od mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa da tvoje srce ispunim siromaštvom i da tvoje ruke zaposlim, da se bakćeš, da radiš, a da ne postigneš, da ne postigneš, jel'i, obskrbu. Dakle, zasigurno jedan od puteva postizanja obskrbe na fake riska i bereketa u svemu tome jeste dakle da se posvetimo i badetu. Zatim došlo je u hadisu da ko je u mogućnosti često obavlja hađ i umru, da nakon obavljene umre obavi umru i tako je li zaredom, jer je došlo u hadisu, kaže poslanik alihi salatu wasalam, slijedite, dakle obavljajte hađ i umru jednu nakon druge, jer doista hađ i umra otklanjaju siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh otklanja, otklanja hrđu sa željeza. Također, održavanje rodbinskih veza, jer je došlo u hadisu koga raduje da mu se produži život i poveća obskrba na fakane kao država rodbinske veze. Pomaganje siromašnih, udjeljivanje svog imetka siromašnima, jer je došlo u hadisu doista se vi ne pomažete i doista vam se ne ukazuje pomoć i pobjeda osim zbog vaših siromašnih i brojni drugi putevi koji se spominju u Allahove dželovala knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam putevi koji vode do obskrbe. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ar-razik, ar-razak, onaj koji je izvor svake obskrbe, i koji udjeljuje svoju obskrbu svim stvorenjima. Ta obskrba je i na dunjalku i na ahiretu. Zato tu obskrbu tražimo samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjalku i na ahiretu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi i naš dunjaluk na kojem živimo i naš ahiret kojim se, kojim se vraćamo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari bereketa u obskrbi koju nam je dao da budemo zadovoljni s tom obskrbom i da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari bereketa, da nam je ona dovoljna, da s njom dakle, provedemo život na ovom svijetu kao što je Allahov poslanik alaihi salatu sam znao u namazu reći Allahumma gfir li zembi wa vasi ali fi dari wa barik li fi ma rezakteni Allahu moj oprosti mi moj grijeh učini mi moju kuću dovoljnom prostranom i podari mi bereketa u mojoj obskrbi. Utječi se Allahu subhanahu wa ta'ala od nezasite duše, utječi se Allahu subhanahu wa ta'ala od siromaštva, kao što je Allahu poslanik alihi salatu wasalam se utjecao Allahu subhanahu wa ta'ala od znanja koje ne koristi, utjecao se od srca koje nije bogobojazno, u kojem nema poštovanja prema njemu, Allahu dželle Vala, utjecao se od duše koja se ničim ne može zasititi i utjecao se od dove koja, koja se ne prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je razik, onaj kod koga se nalazi obskrba, pa se njemu utječimo od siromaštva. Molimo ga da nam ukaže svoju obskrbu, da nam udijeli svoju obskrbu. On je to obećao i svoje dobrote i blagodati pa se njemu utječimo od siromaštva i molimo ga za obskrbu, kao što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam se znao uticati Allahu subhanahu wa ta'ala od teškog siromaštva, od siromaštva koje dakle dovodi do činjenja zabranjenog, do činjenja loših dijela. Pa bi znao u dovi reći, jeli utječem ti se od a, iskušenja bogatstva i od iskušenja siromaštva utječem se od iskušenja bogatstva i od iskušenja siromaštva. I jedno i drugo, i bogatstvo i siromaštvo mogu da budu kušnja za čovjeka. Može siromaštvo i kako bude da bude kušnja i vidimo danas da mnogi ne i ne poznavajući ova Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena Ar-Razik, Ar-Razak, da je on, onaj koji obskrbljuje, da se kod njega nalaze riznice obskrbe, posežu za onim što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Posežu za haramom. Ne traže obskrbu od Allaha subhanahu wa ta'ala na halal način, Dakle, siromaštvo biva kušnja za njih. I također na drugoj strani vidimo imućne, kako se uzdižu, kako se ohole. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala i upozorio na takve kada kaže kella innal insane le yatga ra'ahu stagna. Ne valja, nikako ne valja. Vidiš čovjeka kako se oholi. Kada? Onda kada se osjeti neovisnim. Onda kada ima, tada se i oholi, tada se uzdiže. I isto tako čovjek jeli bojeći se siromaštva, kada gomila, gomila, gomila, bojeći se siromaštva, tada se također oholi, tada se, kada skupi dovoljno iz bojazni od siromaštva, oholi se, uzdiže, osjeti se neovisnim, kao što kaže o amma men behile wa stagana. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْعُسْرَ A što se tiče onoga koji poriče, onoga koji je škrt i koji se čini neovisnim, i koji poriče je li ono što je dobro, mi ćemo, mi ćemo njemu jeli, dati da čini loša djela olakšaćemo put do loših djela koje vode, koji vode do džehennama. Allah subhanahu wa ta'ala je razik onaj koji obskrbljuje, onaj koji udjeljuje svoju obskrbu i mi trebamo također koliko je u našem ljudskom domenu da ono što imamo od Allahove obskrbe što nam je Allah dao da udjeljujemo drugima. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, o sine Ademov, udijeli, pa ću i ja udijeliti tebi. Nemojmo se bojati siromaštva. Nemojmo se bojati siromaštva jer nas hrani i obskrbljuje onaj u čijim rukama je sve. Onaj koji vlada svim. Nemojmo nikada zaboraviti da svaki dan Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemlju dvojicu meleka, jednog koji dovi za onoga koji udjeljuje, da mu Allah subhanahu wa ta'ala nadomjesti udjeljeno i da mu poveća bereket u imetku koji mu je ostao. I drugi melek dovi protiv onoga koji ne udjeljuje, koji škrtari. Nemojmo zaboraviti da je Allah, poslanik alihi salatu uslam, rekao sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti imetak. Naprotiv, sadaka, ono što udjelimo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će razlog povećavanja bereketa u onom imetku koji nam je ostao. Allah subhanahu wa ta'ala razik, onaj koji je izvor svake obskrbe, koji je odredio svim stvorenjima obskrbu i svoje dobrote, blagodati i milosti i on je Ar-Razak, onaj koji udjeljuje tu obskrbu svim stvorenjima. Zato od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo obskrbu za naša tijela i obskrbu za naša srca.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 غفرانك نسألك وأنت